Товариш грек, приглядався прибулий. Точно, абсолютно точно. Михайло Йосипович поплескав хлопця по плечу. Тільки Анатолій Іванович тепер уже підполковник. Давно, видно, з ним не бачилися, товаришу Валерій Лобух. Він самий вигукнув Соломатин. Ну й пам'ять у вас, Михайло Йосиповичу. А ти, Анатолій, не впізнав? Пригадуєш, якраз тієї ночі, як затримали Баничука за хуліганство в поїзді, затримали і Валерія. Пізно на вокзалі вештався. Ти ще мені доручив його маму викликати. От ми з того часу з ним і підтримуємо дружні зв'язки, весело розповідав Соломатин. Тільки він тепер уже не просто Валерій, а Валерій Володимирович, передовий токар вагоноремонтного заводу і громадський вихователь у їхньому ПТУ. Це те, що нам треба. Розповів я Валерію, в чому справа. Він назвав п'ять-шість учнів, котрі, в принципі, могли бути з Марушком. У того нам казали на руці якась татуїровка, підказав Маринич. Еге, махнув рукою Лобух. У них у багатьох татуїровка. Це пошесть. Прийде в училище, а за пару місяців дивись уже наколовся. Переважно виколюють свої імена. Ясно. Тоді, Валерій, напишіть ось тут прізвища тих, кого підозріваєте. Взявши від бобуха список, Маринич подзвонив у гуртожиток, продиктував кучерявому прізвище. Обов'язково включіть їх у склад патрулів і ввезіть в управління на інструктаж. Що ж, ми тоді, мабуть, підемо, промовив Соломатин. Завтра вранці мушу на станцію їхати. Який сучий син розкорочив нові Жигулі що стояли на платформі в тупику. Він підійшов до Маринича, притишено сказав, «Галина насправді на тебе ображається. Зайшли б у неділю. Мій Петько вже кілька разів про Наталю питав. О, давайте в неділю зробимо колективну вивезку в ліс. Можна і в ліс. Ну, бувайте. Прощайся, Валерію, та підемо. Та Валерій обернувся до Маринича. А можна мені залишитися? хлопців зачекати. Цікаво все-таки, хто ж це з них їздив з марушком, Тільки щоб не здогадалися, на кого моє підозріння впало. Знаєте, як воно прикро, коли даремно. Гаразд, залишайтеся. Подумають, що вас, так само, як і їх, викликали на патрулювання, але тоді, Валерію, у мене буде до вас ще одне прохання. Увійшов Шурикян доповів, що водій таксі вже тут. Привіт, сину гір. гукнув Соломатин Гамлету. Я вже пішов. Бувайте, бажаю успіхів. Ви казали, маєте до мене ще якесь прохання, нагадав Лобух. Еге, кивнув Маринич. Із Степаном Марушком ви в яких стосунках? Ні в яких. Знайомі, звичайно. Раніше в одному цеху працювали якої ви думки про нього? Я знаю, резервувальник він непоганий, руки добрі має, тільки хитрун великий. На чому ж він хитрує? У їхній бригаді працює мій товариш Ванько Сабатин. Так він казав, що Марушко завжди собі вигідний наряд виб'є. Але то, звичайно, така справа, хо, <laughs> мугикнув Маринич. То така справа. А прохання в мене, Валерію, ось яке буде. Розумієте, у нас є всі підстави вважати, що квартиру обікрав Марушко. Про це ви поки що нікому ні гу. Однак того дня, коли сталася ця подія, Степан Марушко начебто з території заводу не виходив, принаймні через прохідну. Отже, я хотів попросити щоб ви непомітно вияснили, чи весь час працював він учора на своєму робочому місці, з ким обідав, хто його бачив під час обідньої перерви. І ще одне. Чи міг він вийти з заводу десь в іншому місці, не через головну прохідну? Звісно, міг. Це я вам одразу можу сказати, і перевіряти не треба. Є в нас на вулиці Заводську лаз. Уже скільки разів його закладали а все одно знову роблять. Ми вже й на зборах говорили, що як така справа, то краще зробити там другу прохідну, бо люди все одно будуть туди ходити. Там до вокзалу два кроки, а з головної прохідної треба в обхід, от і лізуть.